Azparneko formakuntza zentroan, hainitz lekuetan bezala, aprendizguen kopurua goitidua, beraz erreforma hori arrasta ukalditzat hartzen du eskualdeko ordezkariak. Gaur egun eskualdeak dute aprendizgoa eta formakuntza zentroen ardura, eta 2000 eta emeretzian kompetentzia hori galduko dute sail profesionalek beren gain hartzeko. Erabaki keskagarria, akitania berriako katerin bezieren formakuntza profesionalaz, aprendizgoaz eta lanaz arduratzen da finalement, il va y avoir des déséquilibres financiers. On va mettre Azkenean, diru desorekak izanen dira. Ofizio eta formakuntzan arteko euh, konkurentzia euh, plantan ez dugu, beraz ahangura garria da, aprendizgoa eremo publikotik entzea. Bereziki laborantza arakaskuntzari buruz, aprendizgo zergarik ez baitu teukaiten, eta ez baitira euh, profesional sail bat ilotuak. Ratache a une filière, une branche professionnelle. Aplikazio dekretuen balima dira ere, dakitena da eskualdeak banatuko zaizkien diruzamak oraikoak baino ainitzez tipiagoak izanen direla, zentruen laguntzeko funtzionamenduan eta investizamenduan. Katrin Bezi. Par exemple, euh, sur l'investissement, il est annoncé... Euh, Investizamenduari buruz, eun milioi euro aipatzen da nazional euh, mailan, amar bat eskualde izanki, emez sortzi milioi eldu da. Gaur egon urtero, hogeita amar berrogei, berrogeita amar milioi euro emaiten ditugunean. Donc déjà, on voit qu'il va, il va, il va en manquer. Alors après, euh, ce que politika Au niveau du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, nos axes prioritaires d'intervention, ce que l'on veut cibler, ce que l'on veut privilégier, et après, ce sont des choix. Ce sont des choix à faire.